Ikaw ang siyang dahilan Lungkot na nararamdaman Hindi maintindihan Bakit nagawang saktan Ang pusong lapis na nagmamahal Anong nagawang kasalanan? At ako'y iyong iniwanan. Bakit ikaw ay lumayo? Paano na ang mga pangako na hindi magpapago ang pag-ibig mo? Pinilit kong limutin ka Ngunit di ko nagawa Meron bang dapat sisihin? sa nangyari sa atin. Wala na ba? Talagang pag-asa na ikaw ay magpapalik pa. Paano na ako kakayalin ko pa ito? Ang mabuhay nang wala ka. At nag-iisa